حالا بعضی از خود پیراهن حضرت یوسف علیه والسلام برای تبرک تبرک به آثار صالحین میخوان استدلال کنند تنها پیراهن یوسف نیست تابوت حضرت موسی هم هست میخوان از قرآن بگیرن اما حالا خود تبرک واقعیتش چی حقیقت حقیقتش چی تا چه حدی مورد قبول است و تا چه مردود اول پیراهن حضرت یوسف علیه السلام موجزه حضرت یوسف بود چون حضرت یوسف علیه السلام خودش فلسطین برده شود معجزه حضرت یوسف بود و حس کردن حضرت یعقوب از مسافت ها این هم معجزه حضرت یعقوب بود بعد آمد و بینا شد تا این حد اگر ما باز بخوایم چیزی رو ثابت کنیم فقط تبرو به آسا انبیا ثابت میشه انبیا علیه و صلات و سلام یوسف پیغمبر یعقوب پیغمبر زمانی استدلال درست بود که یوسف غیر پیغمبری می بود جز اولیاء الله می بود و طرف بعد هر که هر که بود پیغمبر یا غیر پیغمبر اما اینجا از دو پیغمبر از یوسف تا یعقوب هر دو پیغمبر فی حدیث میاد که حضرات صحابه که پرسید حضرت بهترین انسان ها کیان فرمودن که نبی الله ابن نبی الله ابن نبی الله ابن نبی الله یوسف ابن یعقوب بن اسحاق بن ابراهیم بهترین رسالمی ناس در ناس پیغمبره نگاه کن نبی که داریم بهترین رساله داره سلسله سبش رو بیان میکنه یا از اونجا هم بخوای استدراک کنه آثار حضرت به اصطلاح تابوت اون هم استدراک کامل درست نیست اما خود هویت تبرکات تبرکات انبیا تبرکات انبیا بدون اختلاف درسته تبرکات انبیا اما آیا داخلین زمان تبارکات انبیاء وجود داره یا نه زمان تبارکات انبیا آره جای داخل موزی میان که این به نبی کریم هست آسای مبارک هست یه شمشیر هست موی مبارک نبی کریم هست اینها با سند قطعی ثابت نشده داخل موضعی به صورت گذاشته شده در قبال چنین موزی فقط ما چی هست لا نصدق و نکذب نه تصدیق میکنی اینها از پیغمبران شاید نبودن و نه تکذیب میکنی نیستن پس هیچ گونه چی ثابت ثابت نمیشه نمیتونی ثابت کنی وقتی نیستن پس هیچ تاثیر داخل وجود اینها نداره داخل احادیث میاد که حضرت ام سلمه رضی اللہ تعالی عنها در کتاب تیم بخاری موهای ان حضرت داخل آب میگذاشت اگر کسی مریض او آبهار میخوردن مریض شفا حاصل میکرد یعنی حضرت از این مشکیزه آب خورد حضرت امهانی در بعض روایت میاد که ام حرام دهن قیش امو بسرا امو مشکیزه برید که این نبی که دهن گذاشته این هم تبارکای استفاده میکنم داخل صحیح بخاری می حضرت انس رضی الله تعالی عنه ظرف نبی کریم آب بهش آب میداد اون برای خودش نگاه داشت سالها سال تا اینکه من بخاری خودش داخل مصر آب خورده بود یا داخل صحیح بخاری بیا اطوان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ اطوان ابن مالک رضی الله تعالی عنہ پیش آن حضرت آمد فرمود حضرت من پیرمردم نابینا وقتی باران میباره بین من و بین مسجد نبی به یک رودخانه حائل میشه نمیتونم اون طرف برسم اگر میشه خونه تشریف بیارید داخل خونه من دور نماز بخانی تا محل نماز شمار من سجدگاه بگیرم داخل صحیح بخاری میاد دو جا داخل بخاری آمده و دو جا داخل مسلم آمده حدیث آن حضرت هم رفت و این کار انجام داد و سالها سال حضرت اطوان ابن مالک بر جای نبی کری نماز میخون سجده میکرد یا داخل صحیح بخاری میاد عبدالله ابن سلام به صاحب پیش گفت اینجا دور که نماز بخانی چرا اینجا نبی کری دور که نماز خوانده است تا اینجا همهشون مال نبی کریم هست، همین ها مال نبی کریم هم. یا از عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه وقتی که نبی کریم جاهایی که می نشست یا آب می خود کارهای می کرد نقش قدر نبی که راه می رفت جا می نشست همونجا آب می خورد همونجا وضو می همون همونجا می خوابی در کل سفر نبی کریم رفته بود هر کاری می کرد نبی کریم کاملا متبع بود اما تا این حد همش آثار انبیا طيناها صار عن النبي عليه الصلاة والسلام فطينجا نتيجة ميجي بعد من جلوته فطينجا آثار عن الأنبياء بدون شك وشبه دراية تبرکات چرا ان حضرت صلى الله عليه وسلم وقت عبد آب ده داخل السيد بخاري بيا كتاب الشروط كتاب الشروط بخاري بيا الشرط في الحرب شرط أورد بخاري باب تقريبا بسيار طولاني تقریبا بسیار طولانی صلح حدیبیه نبی کریم آب دهن میانداخت صحابه کرام میگرفتن خودشون میمالیدن یا حتی می گرفتم وضو نبی کری روزی نمیافتاد صاحب کرام میگرفتن رو خودشون میمالیدن به کسی آب نمیرسید یا آب دهن دستاش و دستای صحابه میمالی و رو خودش میمالید اینا همهشون آثار انبیاء علیهم صلات و سلام پس آثار انبیاء علیهم صلات و سلام در تبرکات هستند اما این روزی آیا نبی هست نه نبی نیست و هر هست بقیه هستن صالحین یا علما و انسان های بعدی حالا میرسی حدیث بعدی داخل صحیح بخاری حدیث بیاد که الله جل شانو صالحین و یکی یکی بر میدار زمین می میکنن تا که فقط تفاله بردو بیمانی یعنی انسان هایی که تقریبا لاوالی هن مناحکار میگه وقتی الله تعالی صالحین و برمیداره افراد چی میمانند تفاله کسیف الله تعالی کاروائی اینها رو نمیکنه هر نوع عذابی بیاره هر نوع مشکلی بیاره برای اونها دیگه به صورت عذاب میاد علی از این حدیث چگونه استدلال کنه؟ آیا اینه که باید بریم همین بزرگ یا صالح را بگیری ببوسیم لباساش بگیر 24 سال دیگه همین چیز همین شد از خدا غافل نه این است که وجود صالح داخل دنیا وجود صالح داخل دنیا چون که اونها اعمال صالح انجام میدهند به برکت اعمال صالحی که انجام میدن الله تعالی داخل دنیا عذاب نازل نمیکنن بعضی اگر کسی بگوید مثلا این داخلی که ظروف انبیا هست یا انبیا هست یا صالحین است اگر بگوید خود این ظرف که این مشکل حل میکنه این ظرف بنا شفا میدهد این ظرف مشکل میکنه این شرک شرک چی است شرک این است که در صفات مخصوص ذات باری تعالی کسی غیر الله ولا پیغمبر و شریک گرفتن مثلا یک شفا صفت الله جل شانو است رحمان و رحیم این صفات الله جل شانو هستند کل صفات الله است اگر کسی بگه که این من شفا میده حتی بگوید که این آب من سیر میکنه، درست آب سیر میکنن کسی اعتقادش نیست که آب سیر میکنه الله تعالی داخلین خاصیت سیر کردن را گذاشته است اگر بگوید که نه خود اینا بدون ذات بر تعالی بدون ذات بر تعالی من سیر میکند در شرک کند پس بس چیه بس این است که این شی و این چیز صالحی به ذات خودش هیچ تاثیر نداره زیر حتی قلاف کعبه اگر از کعبه برداشته بشه خانم معذور هم میتونه اونو بپوشه پس کعبه برداشته شد لباس معقولی قرار گرفت اما توجیه بعدی اما ما میگیم که داخل این داخل این شفا نیست اما الله تعالی در آثاری نه شفا میگذارد الله تعالی میگذارد لاغر این از شرکش میاد بیرون اما کارباز درست نیست اما از شرکش میاد بیرون بس به حال آثار صالحین و آثار نبی علیه و و سلام دار برکتن شرطی که اونها رو موثر به زادانستان خود همین چیز این کار میکنه خود همین چیز من شفا میده خود همین چیز فلان کار هم میکنه این شرکه نه چون که انبیا استفاده کردن الله تعالی داخل برکت داشته این شرک مجبورون حالا حافظ ابن تیمی رحمت الله علیه بعض میفرمایند که استفاده کردن از آثار صالحین به نیت یادگار یادگاری بود از انبیا از صالحین اشکال نداره به یادگار باشه اما اینکه هم مشکل محل میکنن نه چیز خرافی هستند شاید چیزها قبول نداره